كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi smo prošli put govorili dakle, u prvom dijelu o Musa, ali salam, njegovom rođenju, njegovom nagovještaju, dakle, dolaska i da je to bio nagovještaj koji je došao kao prijetnja faraonu, njegovoj vladavini, njegovom narodu, koptima i kao izbavitelj Benu Israila iz e, robstva, dakle faraona i kopta, to je da izbavi Benu Israil. I kao uvodno, dakle sve ono što smo dakle spomenuli, dakle kao danas kao uvod, Musa alejhi je bio odgajan faraonove kući i to koliko godina? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَسْتَوَا آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Kada je upotpunio 40 godina, mi smo mu dali mudrost i znanje, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala me tada objavio. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Tako mi nagrađujemo dobročintelje, jer u osnovi Musa alaih sallatu je onaj koji razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala i samim time je odabranik. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يختتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه i ušao je u grad, kaže, lahini gaflat min ehliha, to, jeste, to jeste u vrijeme kada, podnevno vrijeme kada ljudi već odmaraju, takozvana po nama, kod nas poznata arapska riječ, kailula. Pa je zatekao dvojicu ljudi kako se tuku, jedan od njega, a drugi od njegovog protivničkog naroda. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, uprkos tome što je Musa a.s. bio odgajan dakle, u faraonovom dvoru, ipak on ostaje njegov neprijatelj, jer vjernik nevjernika ne može, ne može uzeti za svoga prijatelja. I to je ta mesela o kojoj se uvijek govori, odnosno mesela al-wala al-bara, i oko koje ljudi se uvijek razilazi, to jeste al-wala al-bara, odnosno ljubav ima Allaha, mržnja ima Allaha, ne postiču na nepravdu, jer ako nekoga ne voliš ili ti vjerski nije da ga voliš, ne znači da trebaš da mu činiš nepravdu. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ فَذَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين Pa ga ovaj iz njegova naroda, iz Benu Israila, pozva u pomoć. A Musa udari onoga kopta, kaže fevekez, odnosno fevekezehu, vekez u arapskom jeziku znači, u Fesiri kažu, il ga je udario kopljem, odnosno, pardon, štapom, i na licu mjesta ga ubio, ili ga je udario šakom, ili ga je udario sa oba dvije šake, ono znate ono muški, i do kraja ću godina na licu mjesta. Kaže, faqadha alej i ubio ga. I odmah Musa alaih sallatu selam kaže ovo je šetanovo djelo, on u istinu zavodi čovjek, on je čovjek koji očiti zavodi. Kada rabi hfirli? Kada rabi ni dhalem tu nefsi fakfirli? Gospodaru moj, ja sam nepravdu učinio pa mi oprosti. Pogledajte kako dolazite oba odmah nakon nedjela. Musa a.s. iako je ovaj neprijatelj, iako je Musa a.s. pomogao svoga čovjeka, ali nije osjetio potrebu da ga treba da ubije. Druga stvar, poslanicima Allah subhanahu wa ta'ala je dao snagu, kao kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nakon luta ni jedan poslanik nije poslan osim sa čime? Sa pomoći nekoga iz svoga naroda i time što mi data snaga koliko ljudi. 40 ljudi. Tako da poslanički udarac, odnosno Musa udarac, je bio za toliko ljudi. فغفر له انه هو الغفور الرحيم الله مي прости он је milosti i prašta. قال ربي بما انعمت علي فانا نكون ظهيرا للمشرمين господар мој оно што си ми дао од благодати ја неч бит помагач зликовцима па макар то биле шта и од мога народа Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže فأصبح في المدينة خائفا يترقب I on osvanu, to jeste bdio je dalje u gradu, haifen je tarakab, u strahu iščekujući. To jeste, da li će faraon i kopti saznati da je Musa njega ubio i hoće li neko, dakle, od onih, odnosno od ovoga, ovoga hoće li Benu ovaj Izraeličan, hoće li on prijaviti Musa? Fita alladhi istansarahu bilamsi yastasrihu. Kad ono što je jučer ga, dakle, zvao opet, kad yastasrihuhu, sarah, galami, o Musa pomozi. Opet upao u Belaj. Kale lehu Musa inneke lagaviju mubin. Tiska je stvarno muškilđi, problematičan. Stvarno si svađalca. Praviš probleme. Ili Belaj boj. Kaže, felemma rada jabtiše bil ladhi huva aduun lahuva, kale, ja Musa je turiden takturani kema katelte nefsem bilems. Kada je Musa pošao da razdvoji njih dvojicu, ovaj put Musa nikoga nije htio udarati, jer je Musa jučer naučio ders, kaže, felema rada i aptiš, dakle da ih razvoji, progovor je ovaj Izraeličan, kaže Musa, prepose, jer me Musa rekao, stvarno je problematičan. I Musa krenu i on iz straha kaže, Musa, hoćeš da me ubiješ ko što si ubio čovjeka jučer. I Musa je tu ustao. Kopti je prestao, dakle nije više bilo svađi, kopti je otišao i obavijestio je, dakle, faraonov dvor da je Musa šta ubio jučer Kopta in turidu in lan tekune džabaran fil ard. Stvarno se kaže sileđija. Iako ga je Musa jučer pomogu i hoće danas da mu pomogne, on Musi govori da je šta sileđija. U ema turidu in tekune min muslahin i neće kaže da uspostavljaš red na zemlji. Dakle, svaki od ovih ajeta nosi, sad mi govorimo o istoriji čovječanstva, govorimo o istoriji islama i nemamo vremena da tefsir svaki rečenci je posljedno, govorimo o događajima Musa alaih sallatu wasalam, ali pogledajte kako mufsidi, dakle, nepravednici, eh, oholnici u društvu, uvijek svoje grijehe prenosi na koga? Na drugoga da bi sebe opravda, da napravili pokriće sebi. U ođaja rađulom i neksor medine ti jesa. I dotiča, kaže čovjek, sa kraja grada jesa, trči, žuri. Kale ja Musa, inel meleje temirune bikeli jahtoluk. Kaže, svita, faraona svita se dogovara, hoće da te ubiju. Fahruđ, ini leke mine nasuhin. Bježi. Ja sam ti kaj samo savjetnik. To jeste, ovo ti od mene dobar savjetnik, bolje te bježiš, onako te uhvate, ubićete fa kharaja minha khaifan yatarqab i drugi put Musa izlazi ponovo je u strahu osvanuo je toga jutra u strahu i ponovo je šta opet u strahu i strah dakle kad se saznalo to jest da ga neće on uhvatiti i ubiti qad rabbi najini min al-qawm alqawmi zalimin prva stvar koja je šta moli Allah dželešanu gospodaru moj ti me kaže spasi od naroda nepravednog ولما <clears throat> توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي يهديني سواء السبيل pa su uputio prema Medjenu. Vama je Medjen poznat kad smo govorili o Šuajbu alaihi salatu wasalam i po čemu su oni bili poznati, kako su uništeni. Kala asa rabbi jehdijeni se vaje sabil. Nadam se kada će me moj gospodar uputi na pravi put, to jeste da će pokazati gdje, kuda mogu da pobjegnem. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان Kada je došao do pojilišta Medjena, zateko je skupinu ummeta minan nas, skupinu ljudi kako poje svoju stoku. U ovađde min dunih umretan. Imretan tezudan. Dvije žene koje šta tezudan kažu, klonije se sa svojom stokom, uklanjaju se u stranu. A danas žene bez stoke se nameću. Ne treba im stoka da dođu na pojelište. One same dođu kad nisu žedne. I kad govoriš o čednosti žena i o stavu islama, kako, kakva žena treba da bude, i o njenoj odjeći, i o njenoj pojavi u društvu, i njenoj ulozi u društvu, nije žena uvijek za, za iza vrata, ali isto tako nije i žena da se promoviše ondje gdje joj nije mjesto. I to je problem da, da, današnjice gdje se polako stavovi mijenjaju, gdje se nameće teorija da žena može u javnosti izaći, da žena može da je još malo pa će nam šta žena biti predsjednjakom, pa ćemo onda, dakle to je prvi stepen prema propasti jednog naroda. Kaže, te tu dan, dakle uklanjaju se sebi svoju stoku i kad su završili, kaže njima Musa, kale ma hatbukuma. Kale te la neski hata juzdira rijahu abuna šehun kebir. Kaže, šta je sa vama dvijema? Kažu one, dakle u jednoj rečenci, kratkoj rečenci. Mi, kaže, ne, ne pojimo dok se, kaže, ovi muškarci ne uklone a otac nam je star čovjek, što znači da otac naš kao muškarac ne može doći da po istoku. I završena sva priča. Nije kako ste, e, šta imate, e, gdje ste, e, kako no ti ime, e, možemo li malo popričati, e, nešto ste mi zapali za oko, e, eh, hajmo ja. Tako ili nije? Pa ide tu osmijeh, lijepa riječ, pa osmijeh, normalno uz pogled, pa gdje šta imaš i tako dalje. I onda dolazi do onoga do čega dolazi i uvijek se to u muslimanima pripisuje kako su muslimani strogi, kako su muslimani konzervativci onaj, i slične dakle, onaj, rečenice koje se upućuju, a niko ne ide prema tome da islam je dakle, uvijek iskorenjavu, u početku iskorenio svaku mogućnost da dođe do Belaja. Jer kad se spoje, gotovo je. Feseqa lahuma. On im je napojio stoku, thumme tevela ila zilm. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير I on se okrenuo, ode u hladovinu, one su otišle svojim putem. Kaže, uklonio se u hladovinu i kaže, gospodar moj, od onoga što si mi dao, od svakog dobra koji si mi dao, ja sam opet, dakle, u neimaš, nemam ništa. Jer je Musa, ali to je selam, kao, kao što kažu mu Feseri, Musa, ali to je selam, iz Egipta je putovo danima do te mjere da je imao samo da jede lišće, toliko je omršavio da mu je obuća spadala i da je više nije mogao da odjene na nogice, nego je morao da nosi na ramenima. Dakle, nije mu više zakač zašta odjeću. Odnosno, halal te obuću. Također mu fesiri kažu, kada su završili uh, ovi uh, pojenje, navukli su kamen i otišli, pa je Musa uklonuo kamen i to je za kamen za koji je trebalo i desetak ljudi da ga skloni. To će ono kasnije doći u sljedećim ajetima. Fe džajetu ih da temši ala stihija. Pa mu jedna od one dvije dođe stideći se. Qalat inna bi yad'uka li yarziya kajra ma saqayta lana. Kaže otac te naš zove da te nagradi za ono što se nam napojio stoku. Falamma ja'ahu wa qasa alayhi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qawmi adh Kad mu je došao ovaj čovjek mu reče kako se zvao? Shuaib. U fesiri kažu da se radilo o Šuajbu a.s. nama svima poznatom dakle, postaniku i da je ostario da dugo godina živio nakon uništenja svoga naroda. Drugo, da se radi o Šuajbovom bratiću. I treće je mišljenje da se radi sasvim nekom drugom Šuajbu iz Medjena, ali nema veze sa Šuajbom a.s. Veselam. Qalat ihdahuma ya bat istajir in khayra man istajarta al-qawi Kaže jedna od njih, oče, zašto ga ne uzmeš u najam da ti radi? najbolje ti radi onaj koji je jak i povjerljiv. Profesori kažu kako je ona to znala? Da je jak, rekla mu je, kamen koji su uklanjali destorca ljudi, on je uklonio sam i posle ga ponovo vratio kad je napojio stopu. Elemin povjerljiv, jer kaže kad sam došla da ga zovnem, rekao je nemoj ići ispred mene, nego idi za mene. Idi za mene, nije htio da gleda njoj u leđa, nego kaže kad dođemo negdje trebam da skrenem lijevo ili desno, samo kaže bac kamen, ja ću tamo skrenem, ne moraš mi govoriti gdje sam. Allahu ekber. Danas kad ti našim ženama reku al meretu aure, žena je dakle, sramota da sa njom priča, sa njom gleda, sa njom radi, da sa njom sjedi, da sa njom putuje na poslovno putovanje, žena koja nije ništa. Znaš, rekli da ljudi u koje vi vijeku živite se vratili u šesti vijek. Jesmo se vratili u šesti vijek. I uopšte nam nije drago što živimo u 21. vijeku. Niko nas za nije ni pitao, stvoreni smo u ovome vijeku i živimo. Moramo da živimo. Ali imamo principe i način života kako da živimo i ako ću da govorim ja, govorit ću svoje ime, ne želim da živim život fasika, niti onih kojima se to sviđa i onima koji svako jutro imaju briefing, iako je briefing kad, ponedeljkom ujutro, tako? Briefing ne postoji, ponedeljkom da govora šta će te hefte rad, a nije svako jutro kafica i kako je sinoć ti bila, e, džeste, džeste, hodala. Dakle, to je to što se dešava u našem društvu. Zašto ja ovo govorim? Dakle, nije ova moja priča bez vizije kad znate da je u našem društvu bosansko-hercegovačkom svako 12 djete kopile, onda vam nije jednostavno. Ne bude vam jednostavno da svako 12 djete roditelji nisu u bračnoj zajednici, nego je rođeno u vanbračnoj zajednici. To se moderno nazove vanbračnoj, tam vama, ne one kopile. Kako god da ga ona zove, one kopile. Pored svega onoga što su sirotišta puna, i društvo i država i narod treba da vodi brigu o tuđoj ljubavi, o tuđi pet minuta sreće i ostane ta sreća 20 godina u tom sirotištu dok se od njega ne napravi insan, a malo je tih koji će napraviti od njih insane. Malo je njih koji krenu pravim putem mogu nešto doprinesu u društvu. Nego dobijate, pored toga dobijate problematiču, napuštenu djecu, delikvencija, ovo, ono, svašta se nešto nameće. I od, dakle, to su problem koji izrašavaju o njima, niko ne ide u srž. Dakle, što bi rekla, lubul me Niko ne ide u sržu na same teme tematike i kako je liječiti. Zašto ljudima, zašto postavite omladinu na brak? Zašto ljudima govoriti? Jer je ona na ovaj način rekla, babo, iznajmi ga. To jeste, babo, šta? Udaj nas. Kaže, jedan brat ima kćerku i savjetuo se sa drugom skupinom. Stvar pitanje čovjek kaže, volio bi kćerku udati, ali kaj ne znam za koga da udam onaj, jer ne znam ko, ko je taj kome bi ja mogu svoje dijete dati kako će vod brigu onim. Kaže, znam ja jednog hajrliju, fin insan, onaj, ja ću mu, kaže, ponuditi. I kaže, sve ovo ja njega savjetim, pričam sa njim kako, šta radiš, pa je te lhamdu, zaposlijem sam sa radim, ovo, ono, tam, vam. Ma etka je nešto sam ti htio, kaže, hoćem pričaš o braku, kaže ja, kaže, završila smo sjelo. Nemam ja, kaže, vremena sad za to. Pa koliko ti godina ja, dok je 27? Ja sam 27, moje dijete imao 4-5 godina kad sam imao 27 godina. U čemu je problem? Ne mogu ljudi da podnesu bračne obaveze. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže omladino, ko od vas može da nosi obavezu? Wallahi billahi tallahi. Ljudi, ja sam star, mene je 43 godine, ja sam uzeo petu deceniju. Ima ovo stariji od mene. Ali, Hadžija Dehim ispriča je kad ste imao 15 godina kako je bilo. Sa 15 godina sam putao uz planinu na planinu za vrijeme rata. Nikog nije bilo. A sad u mene i sina, da ja se 15 godina pošaljem da ga odam ode do visokog 8 km od Ilijaša da dođu u Saraz 20. Oj, gdje ćeš sine, hamide. Nemo, ima svega i svačega. Nije sposoban da ode do Sarajeva. Ili se bojim da će napraviti on Belaj s društvom, ili će neko njima napraviti Belaj. Ja pitam jednog našeg ovdje čarši iz Sarajlija, rekao, kako dođe tuče? Kaj še i mi kaj sedim u kafiću i kaj ovako samo se kaj gledam šta je šta zino i kaj tako dođe tuče? Rekao, ja neću, ja ću ovako gledati uvijek ja se potrfim sa tim našim bratom na semafor dole kod, na čarši i stadoše dvojica sa džipom X5, crni džip, znate ko unutra sjedi. Odvrnu se onu muziku do kraja, ali muzika fakat ispod svakog nivoa, dakle bez ukusa. I gledam ja u njih, gleda ovaj i ovaj moj, dakle brat taj koji voli da stuče i on okreće pogled i ja njima salam alaikum braća muslimani. Kaleke salam hađija, kako je šta ima, muziku smanjiše. Znaš ono, ruka tamo i odošli on svojim. Kažem še, kako se mogu? Rekao, <laughs> ja sam vidio šta će se desiti. Ja se moram da balansiram. Dakle, ja da njima nisam nazvao selam, a oni znaju šta je selam, znaju da je to pozdrav mi, ovo musliman, tam vam. A da nisu bili muslimani, onda znamo u šta ulazimo, jel de? I rekao, ja sam vidio kako se ti rekao već raširio nozdrave, pušiš, okrećeš glavu i hoćeš polako krenuti prema autu. Kaže, pa jeste u pravu si. Dakle, omladina, danas omladina se boji nečega u čemu je slast života. A to jeste osnovati rano porodcu i postati šta? Šta treba biti? Odgovornim licem. Dragi oni moji vi tam iza kamera, iza ekrana stvari. Nema više vojske. Malo je sad onaj domova da dijete pošliš u srednju školu. Ja mislim da medresa ima dom, možda i vojna, onaj, policija, akademija. Slabo više koji ima onaj domove. Prije domove odgajali djecu. Kod nas su medresi, Nije bilo ono da ti baci hiljadu na krevet pa da oskoči, ali si ga morao imati zategnut krevet, nije sam smjela na njem ništa vidjeti. Pogužvana, donji si. Pertla nije zavijezana, izlazi. Fali ti jedna pulka, dugme, napolje, saši pa dođi na čas. Neko ima te odgaja. A danas Nina Nana Habuba, Neda Majka Sinana i mati vodi brigu i dijete idiot do 29. godine. Allaha mi jest. Ne ga poslati u vojsku 19. godine da nešto nauči u vojsci, Nema više vojske. U vojsce se od, od momaka pravila ljudi. Da tako bilo ili nije? Bez obzira, bila je to JNA, ali ne govorimo o suštini same, ne govorimo kako, je se, kako se prije omladna, kako je insan postaju insanom. Pa kad se neko, neko ženio post, prije vojske, je bilo čuda, ali posle vojske je obavezno. 21. već beška kreći dijete. A sad, nemoj živio. I kad vidi muško da vodi pudlicu trotarom, Wallahi, sav se oznojim. Zar se ti živ bio stvoren da vodaš džukele? Da je bar uzeo tornjaka ili nešto veliko, golemo, pa da, da imaš taj vid rundavo. A on uzeo pudlicu, ono, kazala je špic, špic, cipelom i ode. Al govorimo... <laughs> govorim, dakle, hoću da samo do, dakle, dovedenim da, da, da razmišljam kako, je, kako se razmišljalo o svojoj ženskoj djeci, kako treba razmišljati o muškoj djeci, kako djeci treba staviti, odgovor, naučiti djete odgovornosti u životu i da zna i kad imati, kad ne imati, kako da, je treba sutra da ono živi. Neće babo vječno živjeti. Ja ne znam ima li od kod vas jetim. Ima li ko da je odhranjen bez oca? Vjerovatno ima. Ona, ja nisam oca nikad vidio. Ali nije to u životu učinilo sakatim. I ne treba, ne, nije to nedostatak. Muhammed Ali Isratu Selam, lider čovječanstva, Milijarde ga ljudi slijedi i dan danas i do sudnjega dana. Milijarde. Je li šta to umanilo u njegovom životu što je bio jetim? Ništa mu nije umanilo u životu. Elem se. Musa, ali islatu selam, dakle, ima svoje epitete, ima svoja svojstva koji se, koji se svidjele Šuajbovoj čerki. Kaže Šuajb njemu odma shvatio je šta njegova kći govori. A naša kći danas, dakle, tabu tema je da se o tome priča za stolom. Sa djecom treba pričati o svemu i svačemu. Dakle, sve sa svojom djecom treba razgovarati nema tabu teme. Dođe žensko djete sjedne za stu, ti moraš reći, ha, koga zbog jensala, ima li ko? Kaže, šeh, gdje ćeš o tome djeci? Ako nećeš ti prvi saznat, saznat će neko u koga ima više povjerenja. Pa kad se ukrade i odi, kad vede, a ne budete pitala, onda će reći, a što ja nisam sa svojim djetom o tome priču? Isto tabu teme u našim životima. Počesto su tabu teme a neka mala djeca pričaju nekim većim, krupnim stvarima. Kali ni uriden un kihaka ihdebne te i hatein. Kaže, ja hoću da te oženim jednom od svoje ovek dvije kćeri. Alan ta ađurani themanije hijđač. Uajne tmem ta ašren, femin indik. Kaže, ja hoću da te oženim sa jednom od moje dvije kćeri, ali da me služiš, da mehr bude osam godina službe men, izmeta. Pa je Šuajb alaih sallatu vidio šansu da ono što je on tam pokazao da zna, da čuva i da poji i tako dalje i u tome, a isto tako da svoju čerku da za njega. Kaže, ali ako potpuniš 10 godina, kaže, još bolje. Kaže, u ona uride ne šukalejk, a ja ne želim, kaže, da te državam. Dakle, odaberi ili 8 ili 10 godina. Kaže, Musa, alaih sato salam, se teđedun, inša Allah, mine salihin. U stvari, šuaj kaže, i vići da sam ja dobar, a Musa, kale, dhali, beni kebeni obenik ejem rađelejni kadejtu fela udvane alej. Kaže, bilo koji, dakle, da odradim, da li 8, da li 10 godina, ne možem se ništa, dakle, reći, ne, može se, ne mogu se ni za šta optužiti. Allah je iznad onoga što smo mi dogovorili svjedok i on je vekil, dakle, on je zaštitnik našeg ugovora. Pa je Musa, ali sratu selam, kako stoji, dakle, u većini predaja, Ibn Abbas, e, kada je upitan koliko je služio Musa, ali sratu selam, kaže služio je 10 godina i poslanici uvijek ide da upotpunjavaju kao što kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allah dželle ve voli kad neko od vas radi neko djelo da ga šta upotpuni kao je pa je Musa alejhi salatu vesselam upotpunio punih 10 godina falamma kada Musa lajal a kada je Musa završio službu kod svoga punca a naš danas omlaka mu rekao punac haj samo godinu dana rad, rad kod mene prvo rekao papučar u ljegu udose prodose ljenčuga otišao na gotovo navalio se puncu na vrat, nije ga ni sramota, punca mu peri, kuha mu hrani ga. Dakle, kod nas su mnoge stvari, dakle, sramota, a što treba da bude sramota, to nam je tradicija. Kopila da nisu sramota, to će nam još malo postati tradicija. Pa će se početi boriti za tradiciju i za prava vambražnih zajednica. Problem, mnogi drugi problemi, sve što je od grijeha, fiska i fesata, dajte nam gurnite nam tradiciju, mi ćemo neđe naći tamo, mi ćemo to smjestiti. Pa ugroziše i ono što treba da bude tradicija i to su ugrozili. A ono što nije sramota, o tome se dakle ne smije ni pričati. O Sare bi ehlihi i krenuo sa svojom porodicom. Kaže Musa, ali to stan svojoj ženi, kaže, zatraži od oca, nek nam dade nešto stoki. Kaže, pa mu je punac rekao, sve ono što, dakle, onaj, ojanje, mimo svoje boje, tvoje je. Pa se, kaže, Musa poslužio onim što se, čime se poslužio Jakub, ali i sad to sam kada je krenuo. Kaže, doveo ovce na, onaj, na, na pojlo, a stavio, kaže, granje ispod pojla. Kaže, kad su stale, granje je skočilo iz, onaj, e, iz vode, pa su, kaže, u stomakovima poudarale i pomiješale se boje. Pa su, kaže, bile sve šarene. I tu <laughs> iz tih stomakove, kaže, njemu punac morao da dadne svu stoku. Vosare bi jehlihi anese min džani bituri nara. Pa je osjetio, kaže, sa jedne strane, dakle, sa zapadne strane, Minđane Bitur, nara, kala li jehali jemu kuthu. On reče svoj porodac, ostanite, kaže, i nije anestu naran. Ja sam, kaže, vidio vatru. Uns ili ans, ovdje kaže anestu, dolazi od čega? Od, u arabskom jeziku od čega? Pitomosti. Bilo mu je drago i vatra nije nešto što se voli ali je Musa putu u hladnoj noći sa ženom i sa dvoje djece i Musa a.s. je bio u potrebi da se ugrije i putu noću i boju da ne zaluta. Kaže, ini ja nesto naran. La'ali atiku minha bi khabarin E u min an-nar la'alekum tastalun. Ili ću, kaže, naći tamo da nas neko uputi kućemo da idemo, ili ću, kaže, donijeti žeravicu da se na njoj ogrijemo. La'alekum tastalun, to jeste da, biste se ogrijali. Felema etaha. Gori vatra kuca neko, id kaj žena, vid ko je, nemoj ženu slat. Ti trebaš da ide da vidiš ko je. Interfon, kamera, vidi, provir na interfon. I špijun, vidi na špijun ti, nemoj, dede žena, vid ko je. Nije od muškosti. Musa alaih sallatu wasalam, uprko s tome što je vodio brigu o ženi i o djeci i o stoci, on je uzeo na sebe da on ode da on vidi. Unazadat ima puno žena hrabrije od muškaraca. فلما أتاها نودي من شاة الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين Kada je došao u dolinu sa desne strane, sa desne strane zapadno od Tura, u blagoslovljenoj dolini kod drveta, začuo je glas gdje kaže ja sam zaista Allah, gospodar svjetova. Pa se Musa prepu. dolazi mu glas, a ne vidi. I onda Allah subhanahu wa ta'ala traži od Musa, on daje mu na znanje da je on poslanik. Pita ga Allah subhanahu wa ta'ala u drugom, dakle u drugoj suri, Oma tilke bi jeminike ja Musa. Šta ti je to, kaže, u desnoj ruci? Allah najbolje zna šta mu je u desnoj ruci. Kaže, hiya asaje tevekeu alejha wa hušu biha ala ganemi. Olije fiha ma aribu uhra Kaže, ovo je moj štab kojim se poštapam. Wa hušu bila biha ala ganemi. Gonim stoku i lišće joj spuštam da jede, da brsti. Walije fiha ma'aribu uhra. Imam kaj drugi koristi od moga štapa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa nelqi asak. Kaže, baci svoj štab. فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب kaže kad se zmija pretvorila halal kad se šta pretvori u zmiju kaže Wallah mudbiren, mu se potiču prepose. Prvo razgovara Allah sa njim, ne vidi ga iza vatre. Prvi strah. Drugi strah, zmija pred njim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزْ Kažu mu Fesiri da je Allah subhanahu wa ta'ala pretvorio u zmiju koju dotad Musa nije ni imao priliku da je vidi zbog njene veličine i zbog njenog strašnog izgleda. Ulemi ju akib. I nije se Musa ni osvrtu. Ne treba meni više ni štab. Džabe što ja se na njega poštapam, džabe što ja čuvam, džabe što ja sve ne treba meni više. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja Musa akbil wala tahaf. Kaže Musa vrat se i nemoj se bojati. Inneke minel aminin. Ti si kaže siguran. Ova riječ inneke minel aminin ne znači samo u tom trenutku siguran si. Kad si bio dojenče, spasio sam te pa si živio u kući najvećeg tvoga i moga neprijatelja, pa si bio siguran. Pa si ubio čovjeka od njih, pa sam te spasio, bio si siguran. Pa si deset godina bio kod Šuajba, pa si bio siguran. I ne boj se Musa opet kaže siguran. Dakle, to je ta bila porka upućenja Musa sa zna da se ne skira. I to je za svakoga čovjeka. Ko je sa Allahom, Allah je uz njega. Ko traži da Allah, Allah će ga pomoći. Ustuk jedeke fi džajbike tahruđba i Kaže, stavi, kaže, ruku džajib, to je razrez koji su oni imali na svojoj odjeći, tako to se zvao džajib, dakle što bi se kod nas reklo šta? Džep. Kad stavi ruku u razrez na svojoj, na svojoj odjeći, kaže tahruđ bajda, ruka će ti izaći bajda, min gajri suin vadmu mi lejke džanahaka min arreb. Kaže, vidiš kako ti je ruka, kaže, kad izvadi ruku, a ono bijela, kako je opisuju mu kao da se sjao od bisera i kao da je kaže opalio mjesec sunce odnosno mjesečna svjetlost noću. Wadmu mi leke min ar rahb. I kad se kaže bojiš, stavi ruke na prsa. To jeste, ako ćeš da se boji, ako te nečega strah, kad stavi ruke na prsa, osjećaš, kaže, smiraj. Fedanike, fedanike, to ti kaže, burhanani min rabike. Ila fir'auna wa melej. Kaj faraonu njegove sviti kako faraon kad on spašava sebe i svoj porod, on jest krenuo i hoće traži svoju, svoju familiju. Al već ga Allah subhanahu wa priprema za faraona i njegovu svitu. Innahum kanu qauman fasikin. On su bili kaže narod grešnički. <clears throat> kaže Musa govori o svome, dakle govori o svom stanju, govori e, šta očekuje kod faraona, Kad rabi ni katel tu minhum nefsen fe hafa jaktulun. Gospodaru moj, ja sam ubio jednog od njih, kaže, pa se bojim da mi to ne vrati. Koliko je prošlo godina od ubistva? Deset godina, nisu zaboravili. U ahi Harun, u ahi Harun, hu afsahu minni lisaen, farsilhu ma'ije rid en yusaddiquni. Kaže, moga brata pošali, kaže, on je veći govornik od mene, rid en yusaddiquni, to jeste da me potpomaže dok budem pričao inni je hafo ju kedibun. Bojim se da me ne ubiju, ako me ne ubiju, onda će mu terivati u laž. I kaže da je ovo bila, dakle, je blagodat koju je Allah subhanahu ta'la darovao Harunu, zahvaljujući njegovom bratu Musao, jer je Musa molio Allah Đeršanu da mu posta, po, podari vjerovjestništvo. Ka, kale se nešudu adudake bijahike, uvenađal lakuma sultane, fela jasinu la ilajkuma. Mi ćemo, kaže, tebi i tvojome bratu dati podršku. Sultan, podrška i snagu. Nikad vam se, kaže, on neće približiti bi ajatina entuma wa meni tebakum al galibun sa našim ajatima, sa našim dokazima. Vas dvojica i oni koji vas budu slijedit će, pobijediti. Za koja je bio ovo nagovještaj? Musa nije mogu ni pretpostaviti. Ko će ga slijediti? Svita, prvobitno se koga je slijedio? Benu Israel ga još ne slijedi. Vi ćete sad kad se vrati šta će mu Benu Israel reći? kaže udhina kablen te kablen ma na ubad ma džitena. Prije što se bio, kaže, poslije što došao, mi kad imamo problema uvijek. Dakle, ništa ne znači to što sam došao. Nego sihirbazi. Sihirbazi su, dakle, stali na stranu Musa, ali sato selam, ujutru su bili, do podnje su bili nevjernici, posle podne su bili šahidi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ide bila Firauna innehu tagha dakle, u drugom ajetu, ide, kaže, faraon je prešao sve grance. Kada rabi šrahli sadri, wa vajasir li wa vahalo logdata min lisani. Gospodar moj, učini, kaže, moja prsa prostranim. Ujesir li mi, olakšaj mi moju situaciju. Wahlu lukdata mi lisani i riješi me ove, dakle, ove mane sa jezika. Jer kad je faraon ispitivao Musa, ali sad kad je povukao za bradu kao beba, kad je ispitivao stavio pred njega, rekli smo hurme i šta? Žerevicu. Pa je dijete, kaže Asija je molila Allah Đelšanu da uhvati žerevicu, pa je dijete uhvatilo žerevicu. A nije se zadržalo na tome, nego je stavio u usta. Kaže, pa mu je ostao taj nedostatak na jeziku da je kusu, odnosno teško priču. I kažu mu Fesiri, jefkahu li da me razumiju. To jeste, nije tražio da mu Allah subhanahu ta'ala skroz, skroz uklone taj nedostatak, nego toliko samo da može sa njima razgovarati da ga on prijatelje da sa njima priča. Kaže Allah subhanahu ta'ala, kada je došao Musa kod faraona, Kaže, feti a firavne fekula ina rasul rabbi l'alamin. Kad dođete faraon, recite mi smo poslanici gospodara svjetova. A nersil mana bene Israil. Hoćemo da sa nama pošelješ benu Israil. Kale, elanu rabbi kefina validen. Faraon mu odmah nabija na nos. Kaže, zar ti nismo kod nas odhranili malehno dijete? A bio si mali. Volebiste fina min umrike sinin. I dugo si godina među nama živio. To jeste, 40 godina smo te hranili. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين i uradio se ono što se uradio i opet se kaže nezahvalan. Dakle, faraon mu već govori, hoće da ga izbaci iz kontakta. Musa je došao da ga onaj, pozove u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kažu mu Fesiri da je Musa dvije godine tražio izuna oni Harun pred uh, faraonim dvorima da im nisu htjeli otvoriti. Jer kad su došli kod čuvara, rekli, ko ste, kaže, mi smo poslanici od Allaha poslani. Kaže, pa su im se ismijavali. Dvije godine su se ismijavali i nisu ih pustili kod faraona. I onda su, kaže, jednom došli, što bi rekli mi u nevakat, i kucali su jako na vrata, pa je faraon rekao, dovedite mi, kaže, toga kome me uznemirava. Pa kada je došao Musa, on ga je prepoznao. E tu je došlo, dakle, do ove rasprave. Kaže Musa, ali islatu wasalam, Kale faltuha vana iza mine dvalin. Kaže, uradio sam tad kad sam bio u zabludi. To jeste, vi ste me odgojili kakvog takvog da sam bio u zabludi. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ Pa sam pobjegao od vas kad sam se pobojao. فَوَهَبِ لَي رَبِّي حُكْمَنُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ Pa mi moj gospodar podario mudrost, to jeste poslanstvo, i učinio me od poslanika. A onda Musa salam kaže u tilke ni'metu lati temunha alayya en abete bani Israil. I to što mi prigovaraš da ste me hranili, sam ja samo jedan od benu Israila. Kaže, a ti si pokorio, odnosno porobio si čitav narod Benu Israila. Sa njihovim brojem i sa onim što su trebali da budu, da uživaju kao svaki insan u društvu. Kale Firavnu ima Rabul Alamin. Kad je rekao, ja sam, mi smo izastanici gospodara svjetova, kaže Faraon, a ko je taj gospodar svjetova? Dakle, jer on je tvrdio da ne poznaje drugog Boga osim sebi. Kale Rabu Semavati Val Arv, gospodar nebesa i zemlje, uoma bejnehuma, in kuntum uqinin ti faraonu tvrdiš da si vladar, da si Bog ne uzubila je tala. Međutim, pravi gospodar je onaj koji je gospodar nebesa i zemlje. Jer ti više od onoga što imaš oko sebe ne posjeduješ. I kad je Musa s.a.v. izašao prema Medijanu, kad je izašao iz njegove vlada, vladavine, nije se Musa više bojao. Jer je njegova vladavina bila ograničena. Kala li men haulehu, elate Pa se, kaže, faraon pošao ismijavati. I to je suština svakoga oholnika mu tekebira, zulumčara, dakle nepravednika, sa slabim od sebe, da se ismijava. Kad nema odgovora na, na, na istinu, ne može više da laže, kaže, čujete li vi, kaže, ovoga šta priča? Kada rabukum rabu abajkum laubalin, kaže, vaš gospodar i vaši, kaže, preta, predaka. Kala ina rasulukum uladhi ursile lejkum lemeržun. Kaže, ovaj poslanik koji vam je poslan je budala lud. Dakle, ovdje ga potvara. Prvo ga ispituje, dakle, sumnja zatim mu ne vjeruje i smijava se, a onda ga ovdje potvara, to jeste ponižava. Kale rabbul mešriqi wal magribi wama bejnehuma in kuntum ta'akilun. Al Musa se ne da zbunti pa kaže gospodar istoka i zapada je ono što je među njima ako vi, kaže razuma, imate. Ovim je, dakle, Musa ali sa to sam iznio dovoljno ukaza i pored onoga što će sada kaže doći. Kale lejni takhathe ilahen gajri leđa alenike minel međunin ako kaže uzmeš nekoga drugoga za moga, kaže, odnosno halalte, ako uzmeš nekoga drugoga mimo mene za svoga gospodara, ja ću te, kaže, zatvoriti. Prvo je bilo da ga ubije, a onda da ga šta u tamnicu baci. E ovo me kada dođe riječ istini do svakoga zlomčara nepravednika koji me ne odgovara. Kada pozivaš u pokornost i obožavanje Allaha dželašanu, a ne u pokornost stvorenjima. Kale u lađitu kebi še bin, kaže, a šta ako ti donesem, kaže, nešto kao jasan dokaz. Kale fati bihi in kunta min sadiqin. Kaže da ako istinu govoriš. Faraon nije svjestan šta znači mucize. Kaže fa yalqa asahu fa idha hiya thu'ban mubin. Pa kaže baci svoj štap kad ono velika zmija. U nekim predajama ovo stoji poput zmaja, neka zmija, nek poput zmaja. Unaza yadahu fa idha hiya baydaun lin-nazirin. I kad ruku iz onoga otvora, odjeći izvuče, a ona kaže bijela za onaj koji izgledaju. Musa li sad to sam bio šta? Tamnoput. Kažu mu Fesiri, Faraon je svaki 40 dana išao u vici. Zato što je imao šta? Tvrdo se odstrebo je probati mekšu. Kad je toga dana je otišao 40 puta, se prepo protiralo ga. Dakle, o straha. Kaže, ovo je bio prvi znak kako će ga Allah poneisti. Tako stoji kod Ibni Kefira, Rahmanu Natana. Allah subhanahu wa ta'ala od Musa a.s. od Haruna nije tražio da se ohole, nije tražio da mu prijeti, nego im je rekao šta? Idheba ila Firauna innehu thaga fa kula lehu kaulen lejnen la'allehu je te zekeru objakša. Ite Faraonu pa mu recite riječ, riječi blage. I zato kad je ova njega ponižavao i vrijeđao, mu se samo odgovarao o rububijetu. Dakle, rububijet, to jeste šta je, ko je gospodar svjetova i ko je Allah Đelešanu. Kaže, ne bilo on opomenu, kaže, prihvatio i ne bilo, ne bilo se on e, pobojao. Dobro. Kaže, kada su vidjeli kada je vidjeli njegova svita, njegovi savjetnici, kažu oni, kala džitena li tuhriđena min ardina bi sihrike ja Musa. Fana ne tijeneke bi sihri mithlihi feđal bejna u bejneke ma'iden, la nuhlifuh nahnu valant, mekanen suva. Ovdje se eh, faraon zapečati sudbinu, kaže, jel vi, kaže, ti hoćeš Musa sa svojim sihrom. Znači istinu nevjernici vide kakvom, čarolijom. Dakle, njima istina čarolija kaže, mi ćemo ti kada donijeti ili daćemo ti, kaže, sihr isti takav. Daj, kaže, termin između nas i tebe, kaže, la nuhlifu nahnu valant. Nećeš pobjeći ti niti mi, dakle, nećeš odustati od toga termina. Mekanen suwa. Kažu mu Fesiri, kada je rekao Mekanen suwa, to je bila, kaže, dolina poput arene. Dakle, da svi ljudi kad se okupe svita, hiljade, hiljade ljudi kad dođu, da svi vidi šta se dešava u dolini između Musa i sihirbaza. Kaže Musa alaih sallatu wasalam, mev'idukum je umuzine, kaj na dan vašeg vašarišta. U ajošara nas od duha i dovedete kaže, ljude ujutru. Kaže mu Fesir, što je za ono kad ljude ujutru? Jer su ljudi ujutru umorni, halalte, odmorni, naspavani i jutarni taj dio, dakle, onaj početak dana, ljudi najbolje vide. Dakle, jasno se vidi nema umora, nema prašnje, nema i tako dalje, da nije to kao prednač, kao še, aha, ja više ne mogu, ja sam gotov. Ali uvidiš kad ustane paša moj, ti možeš da i oriš i kosiš i drljaš. Kaže, fete volla firavnu fe džema kejdehu thumeta. Nakon toga je, kaže, faraon skupio svoju svitu, kejdehu, spletke, thumeta. Qala lahu Musa, vej lekum la ala Allah al-kadhib. Musa je odma, alayhi salatu wasalam, sihirbazma, kaže, nemojte, kaže, Allahu, izmisli izmišljati onaj laži. Fe yushitakum bi adab, pa da vas Allah rad toga kai pogodi žestokom kaznom. Wa kad khaba man iftara, teško ono propoj onaj ko laži. Fe tenaze u emrehum bejnehum, u asaru nežba. Kaže onda se ono splahirili, dakle, prepa, otkud mu snaga da ih opominje, došlo nekim predajama, kaže, da je bilo 80.000 sihirbaza, neke da je bilo 70.000, neki kažu da je bilo nešto više od 30, kažu 19.000, kažu 15.000, kaže Ibn Abbas, bilo je 70 sihirbaza. Dakle, radi su 1070 sihirbaza, Allah najbolje zna koliko je došlo. Kažu, kalu inna hadan le sahirani yuridani uhriđakum in ardikum bi sihrihima wa yadheba bi tariqatikum al-muthla. Kažu ova dva sihirbaza, dakle neko od savjetnika Faraona kaže ova dvojica sihirbaza hoće da vas protiraju iz vaše države i da, kaže, pokupe vaše zasluge ovdje među narodom. Kao bojdi, oni su najveći mađevančari. Fežme u kejdekum thume utu safa. Kaže, skupite svoje spletke i stavite se u redove. To jeste, pazite, subhanallah. Allaha mi, prizor pun straha. Pun straha. Te gobi, tereta, hiljade ljudi gleda, imaš ispre sebe čitave redove protivnika, a on sam, ali i salatu wasalam, a sam im njegov gospodar. Vjerujte da nije lako. Zamislite sebi da vas, recimo koji je polagao magistarski, koji je polagao doktorat, pa stane dakle, pred komisiju, tamo u amfiteatru sjedi još 30, 40, 50 ljudi, kako se osjećaš? Pričam jedan naš stadion doktor, kaže Allaham, kad sam završio magistarski, čestita, izašao ja, kaže, meni kaže košlja ovako sve do A vraći, magic, polažiš, ne je niko ništa. Ili ćeš poći, ili ćeš poći, ili gotovo je. Ali ovo se radi o životu i smrti dokazivanju. <clears throat> Kalu ja Musa, ima en tulkije, o ima en nakuna, o men elka. Kažu Musa, hoćeš kaj prvi ti bacat svoje čarolije ili ćemo mi bacat svoje čarolije? Kale bel elku. Kažu mu Fesiri, kada je Musa rekao, dete vi bacite, kaže, ovo je dokaz da čovjeka sa nekim raspravlja treba prvo ga pustiti da on istresi sebi svoje neznanje, pa ga onda dotući. Kaže, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَسِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَعَ Musa nikad do tad nije vidio sihr takvog tipa. Kaže, pa su kaže, svoje konopce i svoje štapove bacili pred Musa. Kaže, فَإِنَا يُخَيَّلُ Prikazalo im se, nisu u stvari, nisu ništa, bio to su obični konopci, umočeni u živu a živa traži mjesto gdje će se šta? Uvući u zemlju, kaže, pa se pomirali konopci. Juhajjelu i lejhi pretvorilo se Musi en natesa, feuđe se fi nefsihi hifeten Musa. Pa se, kaže, Musa u duši prepu, ali nije, dakle, nije u stuku. Kuna la tehaf. Ponovo mu Allah kaže, nemoj se bojati. Inneke ente la'ala. Ti si danas, kaže, iznad njih. Ti će danas biti uzvišen. Volhi ma fi jeminike telkaf ma sanau innema sana u kejdu sahiri, wala juflihu sahiru hajthu, eta. Baci, kaže, ono što ti kaže u desnoj ruci. Progutat će ono što su oni pripremili. On su kada je pripremili samo sihirbazke spletke, a sihirbaz neće uspjeti ti kod da dođe. Danas mnogo ljudi u našem društvu traži pomoć od sihirbaza kada ne mogu da ostvare svoje neke životne ciljeve. Da li bračni, da li potomstvo, da li imetak, da li... Pa kažu neki dan dolje, neđe kod srebrnika, opljačkana neka ta, ta koja svašta zna i ukradeno je 800.000 maraka. Pa dobro, da bude ne bilo, ne mreš reći živa bila. Da bude ne bilo, kako ni znala ti, kad svakom je znaš da prožiješ sudbinu, pripremaš, dakle, nudiš ljudima sreću oko sebe, mogla si to prije nadoknat bingom da ne radiš toliko, dakle, ispuniš bingo karcu, koliko je sad jackpot? sigurno preko miliona. Za budala je uvijek preko miliona. Za pametnog čovjeka ne, ne vrijedi ni Marku. Mogla se zaštititi, mogla si, dakle, znati da će ti on proročiti sudbinu. Ja sam nekad unazad dvije, tri godine naletio tako jednog, kaže ja proročim sudbinu, šaljam je reklamu i ja njemu pišem, imam jedno pitanje za tebe. Nakon dugo vremena kaže on meni šta, pa rekao, valjda znaš. A to je, to je šejh Albanije, to se šejh Albanije čuo isto tako šejh Albanije, a da seo sa nekim da servazom se raspalja gatarom i kaže šejh Albanije imam nekoliko pitanja za tebe, kaže izvoli, kaže što? Pa kaže imam pitanja, pa kaže reci, pa kaže valjda znam što ti moram govoriti. I kaže da se završila se raspravlja šejh i servaza. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala wala yuflihu sahiru haithu ata neće sihirbaz dospjeti, odnosno pobijeti gdje god da bude. I lijek za sihr je najbolji kad čovjek traži zaštitu svoga gospodara lično bez posrednika. je Odeš na lozima, pa te oni mlati, pa te palcama udaraju, pa te šamaraju, pa te okrenu, pa te klepete, pa tam ga, pa vam ga, pa uče tam vam i stoja. Pa opet, kaže, ne može prvi put, pa opet stoja. Ja sjećam nekad davno kad sam ja onaj sjedio pred šehovima, pa pide jednog šeha, rekao, šeha, šta je najbolji lijek za sihr džine? Kaže, tako me Allah nije spustio bolji lijek na zemlju od suri al-Bakare. Jer Allah, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže ne mogu je, kaže, la je satiha batale, ne mogu, ne mogu je, kaže, podnijeti. Ne mogu, ne mogu je podnijeti. Zašto? Jer gdje god da se sihr sakrije, onaj ko uči suru Bekare, Allah dželle vala u 40 dana, dakle da li mimo toga da nebitno, u 40 dana sihr se raspadne, ne može podnesi. Samo ako nanijetiš liječenje, I od otuda, dakle, potreba za učenjem arapskih harfova, otuda potreba druženja sa Allahom s.w.t. knjigom i učenja Kur'ana svakodnevno. Kaže Allah, poslanik s.w.t. učuje se kući, uči sura Bekare, ne približavaju se šeitan tri dana. U nas prođe, dakle, 354 dana dok se ne prouči sura Bekare, to jeste ufati se u jednom, jednom danu u Ramazanu i kaže, evo, danas ću ja prouči džuz, pa sutra dupa prekusta, pola džuza i 49 stranice, ja sam proučio sura Bekare. Onaj, ali lakše je dati nekom tamo plat, pa nek on, jel, onaj uči za tebe. Plaćajte. Samo plaćajte. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيُحِقُّ اللَّهُ حَقَّ بِكَلِمَاتِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Time Allah subhanahu wa ta'ala onaj dao da se istina obestini i kad su sihirbazi vidjeli šta se desilo فَأُلْقِيَ سَحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا أَمَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى kaj pali su na seždu i rekli su vjerujemo u gospodara Harunovog i Musaovog. Zašto su on tako brzo povjerovali? Jer kad su vidjeli da zmija Musaova jede sve ono što su on pripremili, on su znali razliku između sihra i istine, između magije i istine. I vidjeli su da muđiza nije isto što i magija. Jer ono što su on pripremili, on znali da lažu, on znaju da lopovi, znaju da varaju. Kaže pa se basili na seždu i kaj vjerujemo u gospodara Harunova i Musaova, قال امنتم له قبل ان اذن لكم Zar kaže, da mu povjerite prije što sam kada dozvolio ja? Pogledajte oholnika. Dakle, oholnik hoće da kaže da je on taj koji upravlja imanom ljudi, da mogu i treba da vjeruju kad im on kaže. Iman nije nešto što se traži dozvola od nekoga. Iman je nešto što ti Allah subhanatila dare kao uputu. I to nosiš dakle, u svome srcu. Innehu le kebirukum uledhi allemekum sihr. On je, kaže, vaš učitelj koji vas je naučio sihru. Opet optužba. Jer faraon nije imao više nikakvih dokaza. فَلَوْ قَطِعَنَّ اِدِيَكُمْ وَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ Ja ću vam ruke i noge osjecati, dakle unakrst, to je desna ruka, lijeva stopa ili suprotno. وَلَوْ صَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا شَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى Ja ću vas, kaj nakon toga što vas održujem udove, razapeću vas, kaže, na stabla od palmi i vidjet ćete, kaže, ko od nas, kaže, više kažnjava i ko, kaže, kasnije ostaje. Kažu mu Fesiri, da je ovaj njegov čin, odnosno taj sam događaj, da bio istaknut u Kur'anu upravo zbog toga što su do podne bili nevjernicima, a posle podne već do akšama bili su šahidima. Qalu lennu uthireke ala ma'ađajena min al-bayinat. Mi ti, kaže, nećemo dati, kaže, pažnju kad vidimo šta nam je došlo do, do kakle. To nas, kaže, uopšte ne sikira. Walladhi fatarena, i onaj koji nas je stvorio, faqdi ma entaqad, innema taqdi hadhi la hayata dunja. Pazite sad, šta se dešava sa sirbazima. Malo prije su bilo ono što su bili, a ovo se već okrenuli kao učitelji, kao daje, kao oni koji će druge ljude opomenuti. Kaže, ti uradi ono što, dakle, ti uradi ono što si presudio, ali kaže, ti možeš da sudiš samo na ovom prolaznom dunjalku. I tako je svakog svom Ovaj dunjaluk je samo tvoj i to dio u njemu. Radi šta hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. Inna amena bi rabbina li agfir lena hatajana wa makretena alaihi mine sihr. Mi vjerujemo u našeg gospodara da nam oprosti, naše grijehe i ono što se nas tika je prisilio na sihr. Jer je faraon, on su ovdje se dakle, onaj, opravdali, jer je faraon rekao da se podučavaju i spremao ih je. Dakle, nije se desilo to u trenutku, nego su se spremali mjesecima za Musa, alaihi salatu, wasalam. Innehu me jeti rabbehu muđrimen, fa inne lehu džahenneme la je mutu fiha, wa la jahja. Onaj ko dođe pred svoja gospodara kao zlikovac, nevjednik, fasik, griješnik, fa inne lehu džahenneme zaslužio je džahennem, la je mutu fiha wa la jaha. Niti će umrijeti, niti će u njemu živjeti. Jer to su trenuci, dakle, e, džahennema gdje se ide prema smrti, a smrt ne dolazi. Jer kada uđu stanovnici dženneta u džennet, kada uđu stanovnici džahennema u džehennem i kada se završi šefaat svakoga od stvorenja i kada Allah subhanahu wa ta'ala iskoristi i uzme trenutak kada će ljude iz džahennema, on svojim šefatom izvesti koga on hoće iz džahennema, onda će se dovesti, kaže, smrt u obliku ovna, razapeće, razapeće se između džehennema i dženneta i zaklaće se. I, pardon, reće se ostavnici dženneta vječnost bez prestanka, bez smrti. Ostavnici džehennema vječnost bez smrti. I kada tu će biti zaklana smrt i neće više biti smrti. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže zaslužit će džehennem, u njemu ne umrijeti, niti živiti. وَمَا يَتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحَاتِ فَأُولَيْكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَى Oni koji budu došli Allahu kao vjernici i budu činili dobra djela, on će kaj zaslužiti visoke stepene. Ovi su bili počašćeni time što nisu imali dobrih dijela osim čega? Osim toga dana imana i one opomene koje su rekli i negacije, odnosno neprihvatanja riječi zulumčara, zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem najveća deređa šehadeta da čovjek postigne da kaže riječ nepravednom vladaru pa da ga ovaj ubije. Najveći stepen šehadeta. Džennatu adin tajri min tahtiha al-anhar dženetske bašče i ledenske bašče u dženetima, u dženetu, ispod koji će teći rijeke. Halidine fiha wa thalike džazao men tezeka. Ispod njih će kaj teći vječne rijeke, u njima će uživati. To je kaj nagrada za one koji budu istinu prihvatili. Onaj ko opomenu prihvati. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي